الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bugungi darsimiz tavba haqida bo'ladi ogoh bo'lingki at-tavbatu vajibatun min kulli zambin tavba bu har bir gunohdan tavba qilmoqlik bu vojibdir فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط agar endi gunoh Alloh bilan bandani orasida bo'ladigan bo'lsa, odamda haqqiga taalluqli bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bo'lmasa odamga haqqiga taalluqli yeri bo'lmasa, gunohda unda 3 ta shart bo'ladi. Birinchisi ayyuqli anil ma'siya, gunohdan tiyilishi kerak. tavbani maqbul bo'lishligi uchun demak birinchi shart nima bo'lishi kerak ekan gunohdan tiyilishi kerak ikkinchisi vasani ayyandama ala fi'liha ana shuni qilgan ishiga qilgan gunohiga nadomat qilish kerak va salisi uchinchisi ayyazima alla yauda ilayha abada gunohiga hargiz qaytmaslikka qaytib bu gunohni qilmaslikka azm qilmoqlik kerak shu uchta shart demak tavbani qabul bo'lishligi uchun shart qilinadi endi agar gunoh endi odamlarga bog'lanadigan bo'lsachi odamlar haqqiga ya'ni Alloh bilan bandaning orasida emas balki banda bilan bandalar orasidagi gunoh bu holatda endi shart to'rtta bo'ladi uchta boyagi shart hozir quyida aytib o'tilgan shart va undan to'rtinchisi ana shu odamlarni haqqini qaytarib berishlik bilan bo'ladi agar moli olingan bo'lsa moli beriladi agar uni obro'siga tajovuz qilingan bo'lsa obro'sini qayerlarda to'kkan bo'lsa ana shu yerda obro'sini qayta tiklab qo'yadi va ana shu demak odamga tegishli bo'lgan nimalarni haqlarini qaytarishlik bilan bo'ladi agar endi u ba'zi bir insonlarnikini qaytar ba'zisini qoldirsa ana shu qaytarganlarni haqqini bergan insonlarga soqit bo'ladi bo'ynidan lekin qolganlarga qolaveradi zimmasida endi masalan g'iybat qilib qo'ygan bo'lsa bunda ulamolar ixtilof qiladi ya'ni uni halollab qo'yish kerakmi borib falonchi birodar men sizni g'iybat qilganman deb aytish kerakmi kerak emasmi desa bunda ixtilof qiladilar ba'zilar aytadilar borib aytish kerak deydi ba'zilardagi uni hojati yo'q. Bu chunki insonga deydi, yana ham bir g'ilg'ashlik tushiradi. Uni nima qilish kerak? Uni birodarini g'ibat qo'ygan misol orqasidan, endi boshqalarga ana shu o'rinlarda uni oqlab qo'ysin. Oqlab qo'ysin. Agar nohaqdan gapirib qo'ygan bo'lsa. yoki bo'lmasam uni haqqiga g'aybda nima qilsin istig'for aytib qo'ysin o'zi ham istig'for alloh taologa aytsin tavba qilsin va birodarni haqqiga ham istig'for aytib qo'ysa inshaalloh shu kaforat bo'ladi deb aytadilar ulamolar gunohga botgan kishilarga ham maktub yo'llamoqchimizki, go'yoki, ya'ni kishi gohida shu gunohlarga kirib ketgandan keyin oxiratdan umidi uzilib qolar ekanda, yana battar battar gunohlarga kirib ketaverar ekanda, ya'ni unda bir tushkunlik shunaqa hosil bo'lar ekanda, u kirib ketaverar ekan. Shu vaqtda unga ya'ni bu tavba haqidagi oyat hadislarni o'qishlik bilan u yana hayotini qaytadan boshlashlikka unda nima bo'ladi? Bir shavq paydo bo'ladi. Demak, men o'zimni hayotimni qaytadan boshlasam bo'lar ekan deydi. Lekin bu hayotda haqiqatan ba'zi shunday bir ishlar bo'ladiki, bir marta xato qilsangiz qaytib o'g'ina olmaysiz bu dunyoda. Insonlar bilan bo'lgan muomalalarda. Lekin Alloh bilan bo'lgan muomalada Alloh shunchaki rahim, shunchalar rahimli zot ekanki, bandasi har qancha gunoh qilsa ham har vaqtda jiddiy bir tavba qilsa Alloh taolo bilan yana qaytadan u ishini boshlab olishligi mumkin ekanda. Ya'ni qaytadan Alloh taolo bilan o'zini orasini isloh qila olishligi mumkin ekan. Shuning uchun ya'ni biz ya'ni bu dunyoda demak hech kim hech qaysi bir banda umuman noumid bo'lishlik shirkligi kerak emas ya'ni har har qanaqa gunoh bo'lishidan qat'iy nazar alloh subhanaa taolo haqiqiy mana shu shartlar bilan tavba qiladigan bo'lsa demak albatta alloh taolo qabul qiladi ekan ho'p demak sizlar bilan bugungi darsimizda tavbaga oid bo'lgan oyat hadislarni o'qiymiz alloh subhanava taolo aytadi وتوبوا alloh taologa barchanglar tavba qilinglar ey mo'minlar shoyatki najot topsanglar Yana Alloh taolo aytadiki, "Istagfiru robbakum summa tubu ilayhi." Robbingizga istig'for etinglar, so'ngra u zotga tavba qilinglar. Hud surasi 3-oyat. Yana boshqa oyatda Alloh taolo Tahrim surasining 8-oyatida Ya ayyuhallazina amanu ila Alloh ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allohi tawbatan nasuha. Ey iymon keltirganlar, Allohga haqiqiy tavba qilishi bilan tavba qilinglar dedi Alloh taolo. Xo'p endi tavba haqidagi hadislarni o'qiymiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi aytadiki, "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Vallohi inni la astagfirulloh va atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marratan." Rawahu al-Bukhari. Men Rasul sallallohu alayhi vasallamdan mana bunday deyayotganlarini eshitdim. U kishi aytdilarki, "Allohga qasamki, men bir kunda Alloh subhanahu va taologa bir kunda 70 tadan ortiq istig'for aytaman va tavba qilaman" dedilar. demak gunohlari mag'fur bo'lgan, jannatiyligi aniq bo'lgan Muhammad alayhisalom bir kunda demak 70 marotabadan ko'proq istig'for va hamda tavba qilar ekanlar. Yana boshqa hadisda esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Ya yuhannasu tubu ilallohi vastaghfiru fa inna tubu fil yawmi mi'ata marratin." Bu Imom Muslim rivoyatida esa ey iymon keltir ey insonlar, Allohga tavba qilinglar va u zotga istig'for aytinglar, zero men bir kunda 100 tadan oshiq, ya'ni 100 marotaba tavba qilaman dedilar. Abu Hamza Anas ibn Malik al-Ansoriy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xodimlari bu kishini rivoyat qiladiki, u kishi aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Allohu afrohu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi va qad adallahu fi ardi fulatin." Alloh subhanahu va taolo bandasining tavbasidan shunday xursand bo'ladiki, sizlarda bittalaring cho'lda o'zini tuyasini yo'qotib qo'ysa va uni topib oladigan bo'lsa, qana xursand bo'ladi. Ana shundan ko'ra ko'proq xursand bo'ladi dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Imom Muslim rivoyatida esa Alloh subhanahu va taolo ya'ni bir kishi bandasi tavba qilsa shu, shu darajada xursand bo'ladiki, masalan deydi bir kishi cho'lda ketayotganida uni sharobi, taomi, kiyim kechaklari hamma narsasi ana shu bir jihozlari tuyan ustida edi. zodiro xolasi. Lekin nima qildi? Undan tuyasi qochib ketdi. So'ngra u umidi uzildida, hayotdan umidi uzildida, aniq endi men vafot etaman, aniq vafot etaman men dedi-da, da, o'laman dedida shunday bir siqilib daraxt haydab turgan vaqtida nima bo'ldi u shunday uyg'onsa uni oldida nima turgan edi tuya turgan edi narsalar bilan jihozlar bilan turgandi shunda u shu darajada xursand bo'lib ketdiki tuyani tizginidan ushlab turib aytib yubordiki ey ollohim sen meni qulimsan men seni robbingman deb yubordi ya'ni u shunchalik xursand bo'lganligidan xato aytib yubordi Lekin Alloh subhanahu va taolo deyapti, qarang, ya'ni shu darajada xursand bo'lib ketdiki, xursandligi cheki yo'qligidan nima deb yubordi? Ey Alloh, sen meni qulimsan, men sen robbingman deb yubordi. Mana shunchalik xursand, ya'ni u qachon bu gap chiqib ketadi insondan, o'zini yo'qotib qo'yganda, shu darajada xursand bo'lganda. Alloh subhanahu va taolo deyapti, bandasi tavba qilsa, mana shundan ko'ra ko'proq xursand bo'ladi, deyapti. Demak, buni sharhida Shayx Usaymiy aytadiki, demak Alloh subhanahu va taolo bandasini azoblashi bilan, intiqom olishi bilan deydi, Alloh subhanahu va taolo buni sevmaydi deydi. Alloh subhanahu taolo buni yaxshi ko'rmaydi, balki Alloh taolo yaxshi ko'radiki, bandasini nima qilishligini xohlaydi, tavba qilishligini xohlaydi. Bandasini azoblashligini emas, tavba qilishligini xohlaydi dedi. Bu hadisda haqiqatni tadabbur qiladigan bo'lsangiz, inson juda bir qattiq ta'sirlanasizki, Alloh subhanahu taolo demak, ya'ni u muhtoj bo'lganligidan emas, biz tavbamizga. Balki biz shu azobga chidolmasligimiz biladi Alloh taolo. Shu gunohdan tiyilishligimiz demak Alloh taoloni xursand qilar ekan. Abu Musa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari radhiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, u kishi aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna Alloh taala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahari va yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layli hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha." Albatta Alloh subhanahu va taolo tunda qo'lini kunduzda gunoh qilgan kimsalar uchun cho'zadi Alloh taolo. Kecha kunduzi esa kechasida gunoh qilganlar uchun Alloh taolo qo'lini cho'zadi. Hattoki quyosh bu mag'ribdan chiqqungacha bu holat davom etadi, deyapdi. Ya'ni kunduzi gunoh qilganlarga kechasi Alloh taolo demak tavba eshigini ochib qo'yadi, toki tavba qilsin. Kechasi qilganlarga kunduzi ochib qo'yadi. Bu demak mag'ribdan quyosh chiqqungacha, ya'ni qiyomat bo'lgungacha davom etadi. Imom Muslim rivoyati. Endi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilingan boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki quyosh mag'ribdan chiqishdan oldin tavba qilar ekan albatta alloh uni tavbasini qabul qiladi demak qiyomatdan oldin tavba qilar ekan alloh uni tavbasini qabul qiladi boshqa rivoyatda esa albatta alloh taolo bandasini tavbasini qabul qiladi modomiki malam yug'org'ir modomiki g'arg'ara kelmas ekan oxirgi jon chiqish payti kelmas ekan alloh taolo albatta qabul qiladi abu said said ibn molik ibn sinon al hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga aytib berdilar deydi Sizlardan oldin bir kishi bor ediki, Banu Isroildan, u 99 tasini qatl etgan edi. So'ngra u yerdagi eng ilmli inson haqida so'radi insonlardan. Shunda unga bir rohibga dalolat qilindi. Uni oldiga keldi, undan so'radiki, "Men Alloh tavbamni qabul qiladimi? Men 99 odam o'ldirganman" deganda, "Yo'q, qabul qilmaydi" dedi. Shuncha odamni qatl etsan qanday qabul qiladi deganda, u uni ham o'ldirdi, 100 ta qilib qo'ydi. Hisob to'g'ri qilib qo'ydi. Keyin undan keyin yana yana odamlardan so'radi yana bir boshqa bir ilmli insonga dalolat qilinganda uni oldiga borganda u aytdiki ya'ni kim Alloh bilan seni orangdagi tavon to'soladi dedi yani, albatta alloh taolo qabul qiladi dedi faqat sen dedi nima qilgin sen turgan shaharda odamlar yaxshi emas boshqa shaharga borgin dedi so'ngra u ana shu harakat etganda yo'lda vafot etdi vafot etganida rahmat farishtalari bilan azob farishtalari orada bahs bo'lyapti ikkalasini orasida ikki toifani orasida ular rahmat toifalari aytadiki bu tavba qilib a bular aytadilarki bu hali hech bir ibodat o'tmagan hayoti shunaqa bir gunohda o'tgan deganda shunda har xil rivoyatlar kelgan bir rivoyatda o'lchanglar deyilgan qaysi tarafga yaqin deyilganda ba'zi rivoyatlarda kelgandaqa ana shu yo'li alloh taolo yaxshilar tarafga tarafi qolgan narigi yomon yaxshilar tarafga bo'lgan tarafini yaqin qilib qo'ygan deydi alloh taolo yerda o'shuncha o'shalar tarafdan hisoblangan deydi rahmat farishtalari jonini olgan Xo'p, Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Alloh subhanahu va taolo ikki kishiga kuladi. U kishi dedi, biri dedi, birini qatl etadi, deyapti. Biri birini qatl etadi, dedi, shahid qilib qo'yadi, dedi. Ya'ni biri kofir, biri musulmon. Uni qatl etdi musulmonda, u shahid bo'lib jannatga kirib ketdi. U so'ngra dedi, o'zi ham iymon keltiradi, dedi, o'zi ham Alloh taolo qatl etiladi, dedi. Alloh taolo shu ikkalasiga dedi, nima qiladi? Kuladi, deyapti. Ya'ni o'zi aslida unga yordam beraverdi. وصلى الله على رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم